Μαρμαρό και Μαρία Μαραντό και τελεινά για σου Μαρό και Μαρία τι λέγανε Ζαχαρό. Ε? τι λέγανε Ζαχαρό. Που τη λέγανε Ζαχαρό. Μαρμαρό Γεια σου Μαύρο και Μαρία Μπράβο Νίκο, μπράβο Το Ρωμιό τον λέγαν Γιάννο Μαρμαρό και Μαρία Μαραγό και Τεκέλινα Γεια σου Μαύρο και Μαρία και το ντου Μάρμαρο Σουλεϊμάνου. Μάρμαρο και Μαρία Μαραντός και Τελίνα και Μαρό και Μαρία. Εδώ είναι ο Γιάννης μια κοπέλα. Άμα θα γύρισμα του θα χρειαστείς